Agatha cae caca. Hypo ton cacon ta Agatha edioxae hos astenei unta. Eis uranon de anelsen. Ta de Agatha erotezan ton dia pos einei metantropoon. Hode eipen me metallelon panta, hen decathen tois antropois eperkerstai. Diatuto tamen kaka sune he tois anthropois hos plesion onta eperchetai ta de agatha bradion ex uranu cationta hoti agathon men udeis tacheos epitunhanei hupo de ton kakon hekastos kathekasten pleetetai